Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yake na kwa fadhila zake juu ya waja wake ameweka katika kumalizia mwaka wa mwezi ambao ulikuwa ni mtukufu na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika kuanzia mwaka akaweka mwezi ambao ulikuwa mtukufu mwaka wa Kiislamu Allah akaumalizia kwa mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa kumi na mbili. Kadhalika vile vile Allah akaweka kwamba Muislamu akiingia katika mwaka mwingine mpya akaweka mwezi wa Muharram, kwa maana Muislamu anatoka katika mwaka hali ya kuwa yupo katika mwezi uliokuwa mtukufu na anaingia katika mwaka mwingine hali ya kuwa yupo katika mwezi ambao uliokuwa ni mtukufu. Sasa Muislamu ni juu yake kujitathmini, ni juu yake kukaa na kutafakari je mwaka ambao ndo kwa mimi nimeumaliza nimeumaliza katika hali gani katika hali ipi ambayo mimi nilikuwa nimeumaliza mwaka ule je nimeumaliza mwaka katika hali ya kumridhisha Allah je nimeumaliza mwaka katika hali ya kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake au nimeumaliza mwaka katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha amri zake hii ni tathmini ambayo kila Muislamu yampasa awe ni mwenye kujiuliza. Na je, ipi mikakati yake baada ya kumalizika mwaka, kwa mwaka ambao yeye yupo hivi sasa, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemdirikisha yeye kuingia mwaka huu? Je, ni ipi mikakati yake ya kuhakikisha kwamba yeye atasimama imara katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake na na kuhakikisha baada ya kujipa tathmini, mwaka uliopita mimi nilifanya mapungufu haya na haya na haya. Je, katika mwaka huu nitayasawazisha vipi mapungufu yale na nitayarekebisha vipi mapungufu yale, ili yasiwe ni yenye kutokezea. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo wengi katika Waislamu wamekuwa mbali nayo sana, wamekuwa kwamba wao ni watu ambao kana kwamba katika hii dunia wamekwisha kufika na hakuna hakuna baada ya dunia maisha mengine ya akhira na uhalisia hauko hivyo uhalisia ulivyo kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine ya milele na hayo maisha ya milele ndiyo ambayo yanatekana kwamba kuandaliwa ndiyo ambayo yanatekana kwamba mtu ayatengeneze na kuyatengeneza kwake ni hapa hapa duniani enyi ndugu zangu waislamu tutambue enyi ndugu zangu waislamu mwaka umemalizika na tumeingia katika mwaka mwingine na sasa tupo katika mwezi wa Muharram ambao Uislamu umeufanya mwezi huo wa Muharram ndio kuwa mwezi wa kwanza katika miezi kumi na mbili ndani ya mwaka mzima wa Kiislamu. Mwezi huu umashia wao wameugeuza mwezi huu wakaufanya kuwa ni mwezi wa huzuni sana, wao wakaufanya mwezi huo ni mwezi wa kujipiga mapanga, wao wakaufanya mwezi huo ni mwezi wa kuwafanya haya na yale katika yale mambo ambayo kwa sio mazuri. Sasa wewe fa alaika an tukhalifa hadhihi alada basi wewe unatakana ukhalifu uende kinyume na ada hii wao wameufanya mwezi huu kuwa ni mwezi wa huzuni wewe ndugu yangu muislamu ufaje kuwa mwezi huu ni mwezi ambao wa furaha kadhalika vile vile ni mwezi ambao wa kuingiza furaha katika nyoyo za ndugu zako waislamu kwa sababu uislamu umeamrisha na ukahakikisha kwamba kila muislamu anakaa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri anakaa katika hali ambayo itakayomfanya yeye mwenyewe awe na furaha, atakaa katika hali ambayo ya kuwaletea ndugu zake manufaa, ya kufanya ndugu zake Waislamu wawe katika mazingira yaliokuwa maarufu, wawe katika mazingira ambayo yalikuwa mema, wawe katika mazingira ambayo ya furaha, wasiwe katika mazingira ambayo ya huzuni. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, baada ya mashia wao kugeuza mwezi huu kuwa ni wa huzuni, wewe jambo hilo unatakana upingane nalo, uende nalo kinyume ufanye kuwa mwezi huu ni mwezi wa kutekeleza amri za Allah ni mwezi wa kuacha makatazo ya Allah ni mwezi ambao wa kufanya moyo wako kwamba uwe na furaha kufanya nyoyo za ndugu zako kuwa na furaha ewe ndugu yangu Muislamu na haya mtume sallallahu alaihi wasallam zama alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ayuna nasi khairun mtu gani ambaye alikuwa ni bora faqala an-nabiy mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akasema bora ya watu khairun nasi ila Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riwayatin ahabbu an-nas ila Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum lin-nasi mtu ambaye alikuwa bora mtu ambaye mwenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum lin-nas ni yule ambaye mwenye kuwanufaisha watu mwenye kuwafanyia watu mambo ambayo yatakaowaletea manufaa mwenye kuwafanya watu ambao wataondoka na zile hali ambazo walikuwa za dhiki nao atawekea manufaa huyu ndio mtu ambaye alikuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla na mtume akaendelea kusema na bora ya matendo mbele ya Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim, ni ile furaha ambayo Muislamu anaingiza ndani ya moyo wa ndugu yake Muislamu. Hii ni amali ambayo ilikuwa bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukahakikisha kwamba wewe mwanamme unaingiza furaha katika moyo wa mke wako, na mwanamke naye akahakikisha anaingiza furaha katika moyo wa mume wake. Ikiwa wewe ni jirani, una jirani mwenzako, ukahakikisha jirani yako anaishi kwa furaha hatamani kwamba wewe kuondoka anatamani kwamba muishi pamoja siku zote anafurahi kukuona kwamba kapata jirani wa sampuli yako jirani ambaye alikuwa mwema kwa kule kuingiza furaha ndani ya moyo wake kadhalika wewe ukahakikisha mtu ambaye mwenye dhiki ukampa faraja sururun yudkhiluhu ala muslim furaha ambayo anaingiza muislamu juu ya ndugu yake muislamu au yakshifu anhu au aka akamuondoshea kurban min kurabi akamwondoshea tabu miongoni mwa tabu au yakdhi anhu dainan au akamlipia deni au takturudu anhu jawan au akamwondoshea njaa au kawa wewe ni mwenye kumwondoshea njaa ndugu yako muislamu haya ni katika matendo ambayo yalikuwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika qala aidan alayhi salatu wassalam na kwa ajili hiyo vile vile akasema mtume alayhi alayhi salatu wassalam kama ambavyo hadithi ilivyokuwa ipo katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim ya kwamba mtume alayhi salatu wassalam anasema man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunya yoyote yule ambaye atakayemuondoshea ndugu yake muumini tabu miongoni mwa tabu za kidunia nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea mtu huyo tabu miongoni mwa tabu za siku ya kiyama wa man yassara ala mu'sirin na yeyote ambaye mwenye kumfanyia wepesi yule ambaye mwenye uzito wa jambo labda ana uzito wa maisha labda ana uzito wa dhiki labda anahitajia kitu fulani katika kusoma kwake labda anahitajia jambo fulani katika maisha yake wewe Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku uwezo ukamfanyia wepesi mtu huyo yassara Allah yashalallahu alayhi yauma alqiyama, Allah atamfanyia wepesi mja huyo na yeye siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu huyu mja amemfanyia ndugu yake wepesi. man satara musliman, na yote ambaye mwenye kumsitiri ndugu yake Muislamu akawa anataka kuaibika, lakini akamsitiri juu ya yale mapungufu yake ambayo aliyokuwa iko nayo, akamhifadhi ndugu yake kwa yale ambayo aliokuwa iko nayo, na akahakikisha kwamba huyu ndugu yangu heshima yake inatunzika huyu ndugu yangu heshima yake inakaa katika nidhamu ambayo ilikuwa sawa sawa wa man satara musliman na yote ambaye msitiri ndugu yake muislamu satarahu Allahu fi dunya wal akhirah basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri mja huyo duniani na akhirah Allahu fi auni al-abdi wa fi riwayatin wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yupo katika jambo la kumsaidia mja wake itakapokuwa mja huyo yupo katika jambo zima la kuwasaidia ndugu zake ndugu zangu waislamu jambo la kuingiza furaha ni amali ambayo ilikuwa ni nzuri mno katika nyoyo za waislamu wewe ukawa ni mwenye kuingiza furaha katika nyoyo hizo hii ni amali ambayo ilikuwa ni nzuri mno walidhalika lamma suila alimamu maliki ibnu anasi imamu darul hijra ayul a'mali tuhib jambo na kwa ajili hiyo zama alipoulizwa alimamu Maliki rahimahullahu taala imamu darul hijra alipoulizwa ni matendo yapi ambayo wewe unayapenda zaidi faqala rahimahullahu taala akasema rahimahullahu taala idkhalu sururi ala almuslimin kuingiza furaha katika nyoyo za waislamu sasa je ewe ndugu yangu muislamu wewe ni katika wale ambao wenye kuingiza furaha katika nyoyo za waislamu mpaka ikawa nyoyo zao zimefarajika kwa ile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 mwa ibada zilizokuwa kubwa sana muislamu akaingiza furaha kwa ndugu yake ima wamezaliwa pamoja ima ndugu yake wa Kiislamu akaingiza furaha katika moyo wake ima alikuwa na shida akamsaidia shida ile ima alikuwa ana mawazo ana misononeko ya fikra hizi na zile akampa maneno ambayo yalikuwa mazuri zikaondoka zile fikra mbovu yakaondoka yale mawazo mabaya hii ni katika ibada ambayo iliyokuwa kubwa, ewe ndugu zangu Muislamu, na miongoni mwa kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu tu ni mtu kutabasam mbele ya ndugu yake Muislamu. Unapokutana na ndugu yako Muislamu, kuwa na uso wa bashasha, kuwa na uso ambao ulikuwa ni mkunjufu. wa man tabassama fi wajhi akhihi almuslim, wanasema ilmi na yeyote ambaye atakayetabassam mbele ya uso wa ndugu yake Muislamu Uislamu wajala wajhahu bashushan akaufanya uso wake ni wenye bashasha fi wajhi ikhwanihi katika zile nyuso za ndugu yake alipokutana na ndugu zake akawa yeye ana bashasha ana furaha na uso wake ni mkunjufu kabisa eh kana lahu bikulli tabassumin kaajri sadaqatin inakuwa kwake yeye kwa kule kutabassam kwake kwa kila tabasamu ambalo alilokuwa yeye ametabasam mbele ya ndugu zake waislamu basi inakuwa kaajri sadaqatin kama ujira wa sadaka maana yake kwamba yeye anakuwa kana kwamba ametoa sadaka anapata ujira wa kutoa sadaka walidhalika thabata an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili hiyo ndio pemethibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Tirmidhi wa sahahahu al-Allama al-Albani fi sahihi Tirmidhi, hadithi ambayo amesimulia al-Imamu Tirmidhi na akasahihisha hadithi hiyo al-Imamu al-Albani, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa, kutabasam ile tabasamu yako ambayo wewe unotabasamu kwa ndugu yako mbele ya ndugu yako pale ambapo unapokutana naye, jambo hilo ni jambo ambalo lilikuwa zuri. Jambo hilo wewe ukilifanya, hiyo inakuwa ni sadaka, jambo hilo linakuwa ni jambo jambo ambalo lilokuwa zuri mno Allah subhanahu wa ta'ala analipenda jambo hilo sasa wale ambao walikuwa ndani ya ndoa wale ambao wao kuna siku wanachukiana kuna siku kila mmoja uso wake umevimba wafahamu kwamba jambo hilo ni jambo ambalo shetani ndiyo ambaye alikuwa amelizalisha kwamba nyinyi mlikuwa mnaishi katika hali ya kila mmoja akimwona mwenzake anatabasamu lakini matokezo yake baada ya muda mfupi kabisa wanandoa hao wakawa ni wenye kuchukiana wakawa kila mmoja akimwona mwenzake amevimba uso wake, afahamu kwamba mwanamme, afahamu kwamba mwanamke. Jambo hilo ambalo lilopatikana baina yao ni jambo ambalo amelizalisha shetani, ameondosha ule ujira ambao uliokuwa unapatikana mara kwa mara kwa kule mume kumtabasamia mke wake, kwa kule mke kumtabasamia mume wake. Jambo hilo linapelekea wao wapate ujira mkubwa. Sasa shetani anafahamu hili, kwa hiyo ndio maana akaliondosha jambo hilo kadhalika vile vile mtu na rafiki yake kwamba hawa ni marafiki lakini huyu a, akawa anamchukia ndugu yake akimwona kana kwamba amemwona simba tena anachukia na sio anachukia tu bali anakuwa ni mwenye kuondoka afahamu rafiki kwa rafiki mwenzake jambo hilo aliyelizalisha ni shetani alayhi laanatu min Allah tabassam jambo la kutabassam mbele ya ndugu yako Muislamu na ukahakikisha unaingiza furaha katika moyo wake wake jambo hilo ni katika jambo ambalo lina ujira mkubwa sana na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tahqiranna min alma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin usidharau katika wema jambo lolote lile hata kukutana na ndugu yako na uso ambao ulikuwa mkunjufu na uso ambao ulikuwa na bashasha na uso ambao ulikuwa upo katika hali ambayo ikionekana kwamba ah ndugu yangu yule amenifurahia ah ndugu yangu yule ana bashasha ah ndugu yangu yule yupo katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri hii ni katika ibada ibada ambayo ilikuwa ni kubwa sana na muislamu siku zote yampasa yeye awe anaangalia mambo ambayo yatakaopelekea wale ndugu zake wawe na furaha wale ndugu zake wawe na nyoyo ambazo iliokuwa ni kunjufu kwake yeye haina maana labda unapomwona ndugu yako anakosea katika jambo ukamkosoa na ukamkerekebisha baadhi ya watu wakikosolewa, baadhi ya watu wakirejeshwa katika haki, wao wananuna, akinuna mwache anune, lakini kwamba wewe unampendelea haki yule ndugu yako Muislamu, humpendelei shari. Kwa maana ukimwona anafanya maovu ya zinaa, ukamlingania achane na maovu ya zinaa, basi wewe umempendelea kheri, umemtakia kheri yule, kwa maana ukamwona ndugu yako anaingia katika maovu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukamlingania, ukamwambia achana na mambo hayo. Hayo ni mambo ambayo yatakuwa kuweka katika pahala palipokuwa babaya duniani na akhira, yeye akanuna, wewe huna dhima juu yako, kwa sababu wewe umemlingania yule katika mambo ya kheri, umemlingania, umemtoa katika shari, umemleta katika kheri. Lakini yeye akaona ah, huyu mimi ananivunjia mambo yangu, huyu mimi eh, anasema vibaya, huyu mimi hataki kwamba mimi niendelee na mambo yangu. Mambo yepi hayo ambayo wewe unataka uendelee? Mambo ya kumwasi Allah, mambo ya kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haina maana kwamba wewe usimkataze mkataze mkataze hata ikiwa atanuna hata ikiwa atakereka mkataze kwa sababu ni katika jambo ambalo la kumtakia kheri na yule baadaye atakuja kupata furaha atakuja kupata bashasha kule wewe muislamu kumkataza lile jambo ambalo kwa iko nalo katika maovu asalafi salih ndugu zangu waislamu walikuwa na ihtimamu kubwa sana katika kuingiza furaha katika nyoyo za waislamu bali walifikia pahala mpaka kuingiza furaha katika nyoyo za watoto wadogo ndio wanasema kama ahlu lilmi, marra badu salafi ala sibyatin yalabun, alipita mmoja katika salafi salih, mmoja katika wema ambao waliokuwa wametangulia, alipita ala sibiyatin yalabun, alipita kwa watoto wanacheza. Fashtara jawzan wa huwa nau min alhalwa, akanunua aina fulani hivi ya pipi, aina fulani ya vitu vitamu vitamu, vitu vitamu vitamu vinaitwa halwa, ima ikiwa pipi, ima ikiwa halwa yenyewe, ima ikiwa chochote chochote kile ambacho kilichokuwa kina sukari ndio kinaitwa halwa akanunua eh, mfano wa pipi fafarakahu alaihim baada ya kukinua kitu hicho akazitawanya zile akawapa wale watoto ambao wanocheza pale walamma suila limadha faalta dhalika na zama alipoulizwa huyu mja mwema katika waja wema kwa nini wewe ukafanya hivyo faqala rahimahullahu taala aktasibu ajra mimi nimefanya hivyo nachuma ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wayafrahuna bimalin yasir na ili wafurahi hawa watoto kwa mali ambayo ilikuwa ndogo sana. Na ni kweli kabisa, maana yake pipi ukizinunua, kama kuna watoto watano, ukanunua pipi tano, akesha ukampa kila mmoja, mali ndogo sana ambayo wewe umeitumia, lakini ukaingiza furaha katika zile nyoyo ambazo waja walikuwa kunao, bali jambo la kuingiza furaha katika moyo wa mtu ambaye alikuwa na dhiki sana, ukamsaidia wewe, ni katika amali ambayo ilikuwa kubwa sana. Na wewe ukijapata dhiki, basi hebu muo muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile amali ambao ulikuwa umeifanya na ukajua kwamba amali hii nimeifanya kwa ikhlasi mimi na nimefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala muombe Allah ya Rabbi na kuomba mimi kuna siku mja wako fulani alikuwa na shida alikuwa na huzuni mimi nikawa ni sababu ya kumuondoshea ile huzuni akawa na furaha na kuomba kwa amali yangu ile nijalie jambo kadha basi angalia matokeo yake yatakapokuwa kama vile ambavyo walivyokuwa wale watu wapango watatu wale kila mmoja mmoja alitawasal kwa amali yake ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo usidharau jambo la kuingiza furaha katika moyo wa ndugu yako Muislamu. Eh, usidharau jambo la kuingiza furaha katika moyo wa mke wako, usidharau kuingiza furaha katika moyo wa mume wako, usidharau kuingiza furaha katika moyo wa rafiki yako, usidharau kuingiza furaha katika moyo wa jirani yako. Hiyo ni amali ambayo ilikuwa kubwa sana, tena ina ujira, ujira ambao ulikuwa mkubwa sana, na mwezi huu mwezi wa Muharram watu wana unayofanya kuwa ni mwezi wa huzuni, wewe nenda nao kinyume, kuwa ni mwenye kuyafanya yale ambayo Uislamu wako uliokuwa umekuamrisha. Na miongoni mwa yale ambayo Uislamu uliokuwa umekuamrisha ni kuingiza furaha ndani ya nyoyo ya ndugu zako Waislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku riski ambazo zilizokuwa za riski ambazo zitakazofanya nyoyo ziwe na furaha, nyoyo ziwe na faraja. Kadhalika vile vile ninamwomba Allah atupe taufiki ya kuweza kuingiza furaha na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasma'i alhusna wa sifati alula kila mmoja wetu ampe yale ambayo yanatamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati wako ambao waliokuwa wanataraji ndoa wanataka waingie katika ndoa lakini wana viki ya maisha hawawezi kuliendea jambo la ndoa ya Allah tunakuomba ndani ya saa hii wape faraja watu hao ndani ya nyoyo zao wape furaha ndani ya nyoyo zao kwa kuwapa yale ambayo yatakaowasababisha yatakao wafanya waingie katika ndoa. Kuna wengine wana maradhi, maradhi ambayo yanahitajia pesa na wao hawana pesa. Allah wape pesa ambazo kwa za kheri, waweze kutatua yale matatizo ambayo walikuwa nayo, na kila mmoja wetu kwa lile ambalo alikuwa yuko nalo likamkosesha furaha, tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mpe faraja, mpe kile ambacho kitakachoondosha lile ambalo lilikuwa limemkosesha furaha. Amin, amin. Allahumma kullana wala takul علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة